pokušava se spočitati i predbaciti pokušava se prigovoriti zašto se ne uspostavi saradnja sa ovima i sa onima pa to pitanje ovdje na osnovu dokaza Kur'ana i sunneta postavljamo i na njega odgovaram. A to je da vidimo da li je moguća i kakva bi to bila saradnja sa onima koje nam nude i za koje nam govore da sa njima sarađujemo ili nam predbacuju da sa njima nećemo da sarađujemo Pa poslušajmo na čemu smo i na čemu su oni. To jeste, da li je moguća saradnja? I kakva bi ta saradnja bila? Na prvom mjestu, akida i ubjeđenje, vjerovanje jednog muslimana mora da bude svakome na prvom mjestu. I to je ono o čemu će prvo biti pitan u svome kaboru o svome gospodaru o svojoj vjeri i o svome poslaniku sallallahu alaihi ve sellem kakva i kako je moguća saradnja sa onima koji zastupaju akidu koja svodi sva Allahova tebareke ve ta'ala svojstva na samo nekoliko njih a ostavlja i zanemaruje sva druga Allahova tebareke ve ta'ala svojstva kakva je moguća saradnja i kako sarađivati a Allahu tebareke ve ta'ala se ne ogriješiti kako je moguće sarađivati sa onim koji osnove vjere grade na filozofijama i kako kažu racionalnim a da su racionalne bile bi pokorne Allahu te bareke ve taala i njegovom resulu sallallahu alejhi ve kažu na racionalnim promišljanjima i raspravama to jeste koji su ubiti uzeli akidu motezila pa prihvataju od vjere ono što im u glavu pristaje a odbacuju od vjere ono što im ne paše kako je moguće sarađivati sa onima koji dopuštaju i dozvoljavaju razne vidove širka koji ćemo naći među našim narodom posebno onoga koji je vezan za turbeta i za kaburove gdje ne samo da se postojeća turbeta miču i uklanjaju ne to se ne radi već se nova uspostavljaju kako sa takvima raditi i sarađivati i na kojoj osnovi jedino mimo ove dinske kako sarađivati sa onima koji ne samo da ne spriječavaju te vidove širka nego često i sami učestvuju u tome Kako sarađivati sa onima koji daju utočište raznim sihirbazima, vraćarima, onima koji zapisuju i daju im da predvode džemate kao imami, iskorištavajući narod i lažući im. Na kojoj osnovi raditi i sarađivati sa takvima? ne samo da se onima koji zapisuju to ne prigovara i ne samo da se ne spriječavaju u tome već se često podržavaju i postavljaju kao imami među ljudima kako raditi i sarađivati sa onima koji priznaju i prihvaćaju sufijske, derviške tarikate, koji su izmišljeni i novotarija u Allahovoj tebareke ve ta'ala vjeri i put zablude očitog i jasnog dalaleta. Kako sarađivati sa onima koji sarađuju sa takvima, koji takve podržavaju i štite i pomažu koji podržavaju one koji iskrivljavaju Allahovu tebareke ve taala vjeru i smije li se i može li se sa takvima raditi i sa takvima potpomagati kako raditi i sarađivati sa onima ima uopšte nije briga ne interesuje ih ono sa čime su došli svi Allahovi tebareke ve taala poslanici na čelu sa, sa prvakom i pečatom svih vjerovjesnika Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem sa onima koje ne interesuje uopšte ispravno uspostavljanje obudijeta i badeta Allahu te bareke ve ta'ala već se vjera uzima kao interes kao dućan i kao zarada kako se rađivati sa onima koji je teuhidullah uopšte ne interesuje da ga tumače ljudima i objašnjavaju a jedne po jedne generacije umiru i odlaze ne znajući temelj i osnovu zbog koje su došli na ovaj svijet kako sarađivati sa onima koji je širk uopšte ne interesuje koji na njega ne upozoravaju niti na njegove vrste niti na njegove puteve i načine kako sarađivati sa onima koji su ljude zabavili raznim ispravnim filozofijama koje ne mogu gladnog nahraniti niti žednog napojiti koje vrijeme oduzimaju i snagu čovjekovog uma crpeju koje ljude zbunjuju u njihovoj vjeri koji nisu koji se nisu zadovoljili izvorima ove vjere te su ih ostavili po strani i učinili mrtvima da se Kur'an uči a živi da se njima manipuliše raznim filozofijama i raznim praznim i ništavnim ideologijama. Kako raditi i sarađivati sa onima koji su dali mogućnost učenicima najvećih din dušmana, dokazanih radnika protiv islama orientalista i iz Zagreba i iz Beograda koji su takvima dali mogućnost da uče našu omladinu akidi na fakultetu i u medresama. One koji su diplome dobili kod pape u Vatikanu. Kako sa takvima raditi i sarađivati? A u isto vrijeme Allaha te bareke ve taala se bojati. kako sa njima raditi i sarađivati kada su dopustili i širom otvorili vrata da se ljudi zabluđuju i zavode od strane tih i takvih a primjera je na pretek jedan od takvih koji akidu predaje kaže da je poslanik živ nosio bi fersačijik pantalone i tako dalje dotle je došla i dosegla ta drskost i bezobrazluk dijelimično i nažom krivicom što znamo a šutimo što mislimo da će nas tek tako proći a Boga mi ćemo Allaha mi uzvišenog biti pitani za to i o tome. Kako raditi i sarađivati sa onima koji čestitaju kafirima na onome na čemu su oni? Od neistine, neispravno, praznika, praznovjerja i širka, umjesto neistine, da ih opomenu i upozore oni ih u tome na čemu su oni podržavaju i čestitke im izražavaju kako raditi i sarađivati sa onima koji dozvoljavaju kamate a po iđmau islamskih učenjaka stoji da onaj ko dozvoli kamatu To je nevjernik bez ikakve sumnje. Jer je dozvolio nešto što je jasno i nedvosmisleno po Allahovoj tebareke ve ta'ala knjizi i sunnetu Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Zanijekao nešto što se poznaje od vjere daruretom, nužno i ne može biti da se ne poznaje. Kako raditi i sarađivati sa tim i takvima? čiji znači, dekan fakulteta islamskih nauka kaže mogu kamate i dozvoljava ih sa onima koji su su osnivači oni koji su osnovali banku koja ima najveće kamate a nazvali su je vakufskom bankom izigravajući se sa Allahovim propisima i ne bojeći se Allahove kazne u tome što rade i zabluđujući muslimanske mase. Kako raditi i sarađivati sa onima koji svakodnevno izmišljaju nove bitate i novotarije, koji se poigravaju sa Allahovom tebareke bareke ve ta'ala vjerom i u pogledu nje ne, ne vide i ne drže do svetosti i njenoga hurmeta. ne samo da ne spriječavaju bidate, već ih podržavaju i pozivaju ljude da ih što više čine. Čak drugi čovjek u tome sistemu kaže nema bidata, ne postoje bidati. Da bi nakon toga rekao da imaju bidati, ali oni su lijepi bidati. Pored toga što kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, wa kullu bid'atin dalale a svaki bid'at je dalalet krivi puti i zabluda ovi zabludu nazivaju lijepom i finom u svojim očima tačno kada su zabludjeli sami kako raditi i sarađivati sa onima a nama se to predbačuje da ne sarađujemo i nećemo sa takvima nikada sarađivati i ne možemo sa takvima raditi i sarađivati. Bojeći se, kada bismo to činili, da će i nas džehennemska vatra dohvatiti. Kako sa njima raditi i sarađivati kada spriječavaju sunnete? Kada onaj koji isprovodi sunnet u najvažnijem ibadetu čovjekovom, a to je namaz, osjeća se poniženim u džami i odbačenim, i kaže mu se idi u kraj džamije pa dole možeš tako oklanjati čak u nekima im se kaže nemoj nam takav ni dolaziti a ako dođeš prijavit ćemo te onima sa kojima oni rade i sarađuju kako raditi i sarađivati sa onima koji se izigravaju sa vjerominjenim propisima sa onima kojima nije stalo do daleta nego do zarade i profita kako raditi i sarađivati sa onima koji dozvoljavaju muziku koji čak i kuranske ajete u kasidama koriste onima sa onima koji uspostavljaju muzičke večeri i koncerte povodom nastupa mu barek mjeseca Ramazana sa onima koji dovode medresantice to jeste mlade djevojke koje su došle od svojih kuća i roditelja da nauče u Allahovoj i o Allahovoj vjeri da bi po njoj radili i da je širili uzimaju se od strane tih i takvih i organizuju se večeri ilahija i kasida kako ih nazivaju i nakičene uređene kao za svadbe dolaze pred svijet i tu pokazuju i svoje vrline i pokazuju svoje ljepote i pokazuju svoj glas i ono što žensko ne smije činiti. Kako raditi i sarađivati sa onima koji dozvoljavaju miješanje muškaraca i žena onako kako se to ne smije činiti? Kako raditi i sarađivati sa onima koji su istjerali mladu djevojku koja je nosila nikab u medresi ni zbog čega drugog nije istjerana iz nje, osim samo zato što je nikab nosila, što je svoje lice pokrila od ljudi koji joj nisu dozvoljeni. Što je činila ono što su činile žene Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Zbog toga je iz medrese bila istjerana. Imamo li mi gajrata, imamo li mi osjećaja u pogledu svoje vjere i kako mogu prozboriti i riječ jednu oni koji kažu vi ne sarađujete sa tim i takvima kažemo elhamdulillah ne sarađujemo i nećemo sarađivati i teško onome ko sa takvima sarađuje kako raditi i sarađivati sa onima koji se ismijavaju sa nikabom i pokrivanjem lica žena što je propis ove vjere i koji ga nazivaju pogrdnim imenima kako raditi i sarađivati sa onima koji nazivaju braću muslimane one koje oni ne drže svojom braćom i to otvoreno kažu niste vi naša braća To kažu onima koji prelete u govoru i kažu im, brat, brate dragi, a to bratstvo kod tih i takvih ni u čemu se ne vidi ne ogleda. Kažu, vi niste naša braća. Vi ste sekta. Nazivaju ih imenom vehabija. Nazivaju ih munaficima nazivaju sunnetske mesđide u kojima se govori Allahova riječ i sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem koje je Allah te ve ta'ala dao i pomogao da se u njima širi Allahova riječ jer je zabranjena u mnogim džamijama nad kojima se uzeo monopol takve sunnetske mesđide nazivaju munafičkim mesđidima mesđidima dirara Molimo Allah te bareke ve taala da nam dadne da se preispitamo u našem odnosu prema tim i takvima. Prije svega u našem odnosu iskrenom i izvornom prema našoj vjeri. Ispravnom radu za nju i podpomaganju na osnovama Allahovog te bareke ve taala zadovoljstva i njegove pokornosti a ne vodeći politiku na dunjaluku sa ljudima zanemarujući ono što nas čeka na ahiretu osaburite poštovana braćo da poslušate još nešto malo iz velikog mora onoga što se radi i dešava jer čovjek ne zna koliko mu je Allah te bareke ve taala uzvišeni odredio života i kada mu je dosudio eđel osaburimo i strpimo se da još ovo poslušamo u ovom kratkom vremenu jer je puno vremena prošlo da se ovome nije govorilo i još uvijek neki neće i ne smiju I umjesto da progovore o ovome, oni su stali u zaštitu i odbranu zulumčara, a svoju braću su netlije nazivaju ekstremistima, misleći time da su sebe zaštitili. A drugi neka im bude kako će i biti. Ali Allah te bareke ve taala je zaštitnik iskrenih vjernika a molimo ga da nas učine takvi kako raditi i sarađivati sa onima koji su omogućili onima koji otvoreno rade i bore se za rušenje ove vjere koji otvoreno spriječavaju davu i onemogućavaju kada su najavljeni određeni programi kao radio emisije u nekim gradovima ovi su se potrudili da nazovu te odgovorne i da kažu ne dajte im nikako a sami se ne brinu o davi već je spriječavaju kako raditi i sarađivati sa onima koji širom otvaraju vrata svršenicima Beogradskog univerziteta i Zagrebačkog, svršenicima Sorbone i Kembriđa, svršenicima iz Čikaga i drugih mjesta, a širom s druge strane ne da su otvorili, nego su u potpunosti zakatančili vrata onima koji završavaju u Mekki Medini. Ako pitate kršćane koji je najbolji među vama, reći će vam oni koji uče na izvoru, koji u Rimu uče, židova ako pitate reći će vam najbolji su među nama oni koji uče u Jerusalemu, jer je tamo za nas izvor, a kad ove pitate reći će vam najgori su među nama oni koji uče na izvoru u Mekke i Medini i ne dajte njima nikakvu mogućnost da rade i vrše obavezu zbog koje su učili i pripremali se. Kako raditi i sarađivati sa onima koji su dali amnestiju agentima i špijunima? Onima za koje se potvrdilo i dokazalo što je Allah otkrio još na Dunjaluku prije Ahireta, o čemu knjige dokumenta izlaze da su radili sa obavještajnim službama, da su cinkarili svoje džematlije, da su neki zbog tih imama bili zatvarani, ovi dolaze i daju im oprost i amnestiju. Rješavaju ih svih problema, briga i obaveza. I ne samo to, nego su ih postavili na najodgovornija mjesta među muslimanima. Da mogu i dalje rovariti, a to svakodnevno potvrđuju i dokazuju. Kako raditi sa onima koji se poigravaju sa šerijetskim propisima? Pa zekatul fitr nakon izvjesnog vremena, nakon Bajram, nakon Bajrama Ramazanskog, šalje se u centralu s jedne strane ne dajući taj zekatul fitr u vrijeme kada ga treba dati niti ga dajući siromašnima i potrebnima, nego ga zadržavajući za sebe da bi se vozila luksuzna kola, da bi se platili vozači i da bi se živjelo uz pratnju koje, koja ih neće saštititi od Allaha te bareke ve ta'ala. Kako raditi i sarađivati sa onima koji se kriju iza hanefijskog mezheba, a on je čist od njih u potpunosti kako raditi i sarađivati sa onima koji unaprijed mjesecima određuju kada će početi i kada će se završiti Ramazan taj veliki uzvišeni ibadet čineći to matematičkim proračunima ne slijedeći ono što je odredio Resulullah sallallahu alaihi sellem da se gleda i prati mlađak kako raditi i sarađivati sa onima koji su hađ uzeli kao trgovinu i zaradu gdje mnogi nisu u stanju te velike cijene platiti a onda odlaze nepripremljeni na hađ ima ih koji ne znaju da trebaju na Arefat uopšte otići bitno im je misle da se zovu hađijama a ovi će to dobro i debelo naplatiti od njih zato ih i drže u džehlu i neznanju i zato im znanje ne odgovara niti oni koji ga šire kako raditi i sarađivati sa onima koji su došli na vlast oružjem koji su došli na vlast oružjem u ratnom periodu kada su i četnici i ustaše napali na muslimane ovima nije bilo do islama nije bilo do muslimana već su oružjem osvojili položaje i pozicije i došli na vlast među muslimanima udruživši se sa jednom od političkih stranaka kojoj su postali vjerne sluge radeći za njihove interese bili ispravni ili, ili neispravni jedni druge na taj način pomažući kako raditi i sarađivati sa onima koji su u tom teškom ratnom periodu tražili od visokih oficira armije da im dadnu snajpere sa prigušivačima da bi likvidirali neke muslimane kako raditi i sarađivati sa takvima kako raditi i sarađivati sa onima koji se pokazuju i predstavljaju da su oni predstavnici umjerenih muslimana i umjerenog islama a umjereni islam je onaj koji je na kitabu i sunnetu i to je Allahova vjera a nije onaj koji je između istine i neistine i na taj način oni u stvari govore o izvornom islamu i ispravnom da je on ekstreman islam i nepoželjen na našim krajevima. Kako raditi i sarađivati sa onima čiji imami ljeti, neki imami ljeti idu na more sa svojim ženama da bi im tamo lica i srca pocrnjela, da bi se tamo skidali i oni i njihove žene i gledali ono što ne mogu vidjeti na drugome mjestu kako raditi i sarađivati sa onima koji iskorištavaju ljude preko njihove vjere uspostavljajući razne bitate uče je hatmi zapare određujući cijene određenih sura koliko koja sura u Kur'anu košta da se prouči uspostavljajući me vlude kao da se poslanik sallallahu alaihi ve sellem svu godinu rađao pa svaki dan treba me vlud i rođenje učiti a nije ispravno da se uči ni onaj jedan kada ga čine kako raditi i sarađivati s takvima koji su oko ukopa umrlih uspostavili cijelu ceremoniju pa ako ga nisu dočekali da dođe u džamiju dok je živ, onda će ga iskoristiti za pravo njegovu porodicu kada on umre, drži ga dok plaće. To je ta parola koja je prisutna među takvima. Kako raditi i sarađivati sa onima koji daju prednost nacionalizmu nad islamom i islamskim propisima? kako raditi i sarađivati sa onima koji varaju i zabluđuju muslimanski narod uspostavljanjem raznih takozvanih mubarek noći i dana da bi ih preko toga iskorištavali uspostavljanjem određenih mjesta dovišta i tako dalje da bi preko toga s ljudima manipulisali kako raditi i sarađivati sa onima koji sarađuju sa nevjernicima protiv muslimana i posebno protiv daija i učenih gdje idu i prijavljuju daije i učene kod vlasti izmišljajući laži i neistine i odričući se eventualno ako bi se šta desilo da bi oni bili sigurni i bezvjedni kako raditi i sarađivati sa onima koji štampaju između ostalih najgore vrste knjiga desi se i ima tu poneka knjiga i ispravna jer se ne može samo batil neistina proturiti sama već je treba pomiješati kako je već među ljudima poznato sa istinom da bi i neistina prošla. Štampaju se knjige između ostalih filozofija koju su pisali Ihvanu Safa a oni su poznati iz Indici ne samo da su otpadnici od vjere kako su ih nazvali islamski učenjaci nego oni koji su dosegli visoki stepen borbe i štetnosti po islam i muslimane. Njihove knjige i filozofije oni štampaju. Štampaju hiljadu jednu noć koje čitaju, a nemojte čitati. Da Allah sačuva šta se od ljubavnih scena tu opisuje, a dovoljno vam je to što je izašla knjiga vrt bilovanja koja sama po sebi govori o čemu se tu radi. Pa zar se može i kako se može sa takvima raditi i potpomagati i sarađivati? Ovo je samo kap u moru. Mnogo je toga što se mora i treba reći i reći će se sa Allahovom te bareke ve taala pomoći i promijenit će se među ljudima jer Allah je čuvar i zaštitnik svoje vjere i on je čuva i pazi bez obzira kome je to ne bilo pravo ovi i ovakvi i oni koji ih podržavaju i staju uz njih izgubili su svaki legalitet i svaki legitimitet u pogledu rada i govora po Allahovoj te bareke ve taala vjeri i o njoj upravo zbog toga što su emanet vjere oni svojim rukama pronevjerili takvi žive od vjere a ne za vjeru i za Allaha te bareke ve taala takvi stoje na putu širenja dave ako su prije razni sistemi državni, komunistički i drugi bili organizovano uspostavljeni između ostalog i na principu borbe protiv Allahove vjere ko danas to radi organizovano vidimo odgovor jasno na to pitanje takvi u stvari odvraćaju ljude od pravoga puta takve pozivamo na iskrenu, otvorenu i javnu te obu Allahu te bareke ve ta'ala od svega što radi za što znamo i ne znamo, na povratak Allahu te bareke ve ta'ala i opredjeljenost Allahovoj vjeri. Takve pozivamo da se popravi i da popravljaju ono što su pokvarili takve pozivamo da iskrenu privrženost dadnu Allahu i njegovom poslaniku i vjernicima takve pozivamo da oni uspostave saradnju sa mu'minima sa sunnetlijama na osnovama bogobojaznosti i takvaluka i dobročinstva takve pozivamo da rade za Allahovu vjeru takve pozivamo da omoguće pomognu i podrže učeni da je da izvršavaju svoje obaveze i dužnosti zbog kojih su se i pripremali takve pozivamo da naređuju dobro i odvraćaju od zla i pozivamo ih da traže Allahovo zadovoljstvo, a ne zadovoljstvo ljudi, da traže Allahovu nagradu, a ne nagradu ljudi. Posebno se obraćam ovom prilikom dajama, jer oni nose najveći emanet i odgovornost, najveći teret. Upozoravam sebe i sve druge daje i učeni da se iskreno svi bojimo Allaha te bareke ve taala. da ne vodimo politiku sa zulumčarima na račun naše vjere i emaneta kojeg smo preuzeli i ponijeli na svojim plećima da ne popuštamo u svojoj vjeri da se ne odrećemo svoje braće, da ne kritikujemo svoju braću zbog sunneta, a ostavljamo zulumčare i novotare na njihovim novotarijama i batilu koji oni čine. Da ne popuštamo i ne popuštaju u Allahovoj vjeri želeći i nastojeći da dobiju određene funkcije, položaje ili eventualno mogućnost za rad pozivanja u Allahovu tebareke wa ta'ala vjeru. Jer kako je pozivanje u Allahovu vjeru ako ćemo mi sami tu Allahovu tebareke wa ta'ala vjeru krivo tumačiti i u njoj popuštati. Upozoravam sve nas kao uopšteno i sve muslimane na nužnost naređivanja dobra i odvraćanja od zla na nužnost i dužnost međusobnog voljenja podpomaganja i podržavanja u ime Allaha te bareke ve taala u Allahovom zadovoljstvu pokornosti i bogobojaznosti uzvišenom i svakome dobročinstvu i isto tako s druge strane na odricanju od svakog vida neispravnosti novotara, novotarija i svega što se radi u suprotnosti s Allahom te bareke ve taala vjerom. Molimo uzvišenog stvoritelja da nas osnaži, da nas učvrsti na pravom putu, da nas učini nepokolebljivima na putu njegovog zadovoljstva, da nas učini od onih sa kojima je on subhanahu wa ta'ala zadovoljen. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتي الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة القيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم